Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Bu itikat mektubunu son kısmında İmam Rabbani Hazretleri tasavvufla, raksla, name ile alakalı konuları işleyecek. Böylece 20. bölüm olarak bu mektubu tamamlayacağız inşallah. Ve leysel maksudun min sülüki tariki sofiyeti sofiye tasavvuf yoluna seri sülük girmekten maksat değildir. Ezan müşahadetü suver ve eşkar. El gaybiyeti. Gaybi şekilleri, suretleri müşahede etmek değildir. Ve muayenetel elvan vel envar. La keyfiyet. Keyfi şekli bilinmeyen nurları, renkleri muayene görür gibi olmak değildir. Ve nezalike tahirun fillehi vel Gibi şeyleri merak etmek, bunları göreyim davasında olmak oyun boyunca dahildir. Ve noksanın fil envari ve suvaril hissiyeyn hissiyeteyn hislerle görülen renklerde renklerden, nurlardan ne noksanlık var. Hatta yetrüke her şahsun bunları kişi bıraksın da ve temenne suverel ve envarel gaybiyeteyn gaybi olan suret ve renkleri talep etsin. Bir riyazati ve mücadati. Riyazatlar, mücadele yaparak bir takım meşakkatli işte işleyerek gaybi nurları, gaybi renkleri görme çalışsın. Meydandaki nurların ne noksanlığı var? Alemin renklerinin ne noksanlığı var? Bir Binazi suvara ve envara tilke suvara ve elvane şu nurlar ve suretler, şu renkler ve suretler, alemdekileri de e, rüyadaki ya da zuhurattaki görünen hepsi küllüha mahlukatul hakkı çille ve hepsi Allahu Teala'nın mahlukudur. Ve minel ayati dalet ala vücudihi Teala Cenab-ı Hakk'ın varlığına deneten alametlerdendir. İhtiyar-ı tarikatın evet. Dolayısıyla yani gaybi hallerim açılsın, keşfim, kerahım, kerametim açılsın da bir takım renkler, nurlar göreyim, manevi vecdelere kargolan demenin bir manası yoktur. Yani Allahu Teala'nın sanatından lezzet almak lazım. Alemdeki sanatlardan lezzet almak lazım. Bu bize yeter demek istiyor. Sizler hepsi Allahu Teala'nın varlığını, birliğini, kudretini, telatinin alametlerdir. İhtiyarut tarikatın nakşibendi niyeti min beyni saire turukü sofiye sofiye tasavvuf ehlinin yolların arasında nakşi yolunu seçmek evla ve ensebu en layık olan ve en münasip olandır. Niçin? Şimdi bu nakşi yolunu seçmek lazım. Lenne haulâ ekâbir zira bu nakşi büyükleri kad iltezemu mutabate sünnet seniyeti. Yüce olan sünnetleri işlemeye yapışmışlardır. Sünnet seniyi itibaya yapışmışlardır. Üstinabil bidat seniyeti çirkin olan bidatlerden sakınmaya yapışmışlardır. Bunların işi gücü sünneti ihya bidatlerden kaçmaktır. Bu tarikatın temeli budur yani. Velhaza terahum yefrahune yestebşirune bunları ferahlanmış, müjdelenmiş görürsün. İzâ kâne fîhim devletül mutabaat. Kendilerinde mutabat devletin nimeti olduğu zaman bu meşayih, nakşi meşayihi ferahlanır ve müjdeler. Ve lem yekün lehum şey'ün minel ahvali onlardan hallerden, manevi hallerden bir şey olmasa bile. Ve meta hassu futuran fil mutabati ne zaman ki mutabatta sünnetin itibada gevşeklik görürlerse mevcudil ahvali haller bulmakla beraber manevi haller var ama ittibada noksanlık varsa la yakbelune tilkel ahvale o halleri kabul etmezler ve yebuneha onları talep etmezler. Demin havuna bundan dolayı lem yücevizu raksa ve sema raks ve sema devarana nameye izin vermediler. Lem yakbelul ehvalel müterettibete aleyhi ittifakın minhu meşayimizin tamamı ittifak ile hal e, raks ve semadan ortaya çıkan halleri asla almadılar. E, icma'da alındı. İcma ve ittifak var. Bel ehtekadu zikrel cehri bidaten. Bilakis cehri olarak zikir yapılmayı da zikretmeyi de bidat saydılar. Ve menahu eshabehum anhu ve e, etrafında bulunan tabilerini cehri zikrede metler. Lem yeltefitu ila semeratin terettebet aleyhi. Bunun üzerine terettüp eden bir takım netice meyvelere iltifat etmediler. Çünkü yemmen fil meclisi tam ma hadreti şeyhına kıymetli şeyhim Bakibillah ile beraber yemek hazır olmuştum diyor İmam Hazretleri Kusuru. Ve kâle şeyh Cemalettin ve min muhlisi Hazreti Şeyh'ına kıymetli şeyhimizin muhlis, halis haklı, ihlaslı e, sevenlerinden olan Şeyh Kemal Zat şey, gelmiş ve oturmuş sofraya Bismillahirrahmanirrahim cehren. Cehri olarak Bismillahirrahmanirrahim besmeli cehren aşağı aşikara çekmiş söylemiş. Yemeye başlarken. Yine şerah filik yemeye başlarken. Lem yunaseb zalike minhu li hazreti şeyhine. Bu durum hazreti şeyhimize bundan uygun görülmedi. Hatta kade biz zecri elbeli şiddetli bir etmekle şey dedik. Emne'uhu la yahdur meclise tamina. Onu ben edin. Bir daha bizim soframıza gelmesin. Görüyor musunuz yani? Çehri besmele çektiği için. Neden? Çehri zikir nakşi büyüklerine bidattır. Esemtu Hazreti Şeyh'ına yakulu kıymetli şeyhimi işittim ki diyor Ennel Hace Nakşibendi Kutsu Sırrı Hoca Nakşibendi Muhammed Bahat Hazretleri Kutsu Sırrı Cema Ulema Buhara Buhara ulemasını toplamış ve cabihim ile hancah şeyhil emir hülal Şeyh Emir Gülal Kudüs'ü Hazretleri'nin hangi hana tekkesine onları götürdü. Yemnauhum min zikril cehri. Onlar ulema gelip şeyhini cehri zikirden menetsin için. Fakale ulema lil emir. Ulema gelmiş Emir Gülal'e demişler ki inne zikril cehri bidatun. La tef'aluhu. Bu cehri zikir bidattır. Bunu yapma. Yapmayız. Kale fi cevabihim la ef'alu. Artık bunu yapmayacağız. O durumda yani Şeyh Emir Gülal'le birkaç belki şeyhlerden Cehri zikir bazı zamanlarda cehri zikir varmış, bazı zamanda hafif zikir varmış. Muhammed Bahattin Hazretleri manevi taraftan, gaybi taraftan aldığı telkinle, işaretle şeyhini bu durumdan kurtarmak istemiş. Böylece ulema çağırıp bir meclis tertip etmiş. Orada cehri zikrin bitat olduğunu, hafif zikrin eftal olduğunu ispat ederek böylece Nakşi tarikatında bu büyük bir düzenleme yapmış. Zaten Nakşi tarikatına Nakşi yolu denmesinin sebebi de buluştu. Feyza sadara min ekabir hazir tarikati misli hazil mübalağa fil men'i an zikril cehri. Cehri zikir metmekte bu büyüklerden böyle bir mübalağa, böyle bir ciddi şekilde ikaz geliyorsa ve maza tekulu fis sema ve raksi vel vecd ve tevacud. Vecd ve tevacud böyle kalayana gelip haykırıp bağırıp çağırmak, raks edip dönmek ve sima namen çekmek hakkında ne dersin? Vel ahvalu vel mevacidu leti teterettibu ala esbabi gayrin meşruatin meşru olmayan sebeplere dayanan sebepler üzerine tertip eden vecitler ve haller fehiye min kabilil istiracat istidracat bunlar İndel fakir bu iman Hazretlerine göre istidraçlar kabilindendir. Yani şeytani bir iştir. Rahmani değildir. Ve indel ahvale bel ezvaka çünkü haller ve zevkler kat tahsulü li ehlil istidracı ezan istidraç ehli için de olabilir. Bunlar da bu zevk alıyorlar. Bazı haller var. Yazharu lehum fi meraya suvaril alem onların alem aynaları alem suretleri aynasında açık oluyor açığa çıkıyor keşfü te tevhidi ve mükaşefet tevhid ve mükaşefe keşifleri oluyor yani eşyada bir takım tecelliler görüyorlar buluyorlar mükaşefe diyorlar, gör, bazıları görücü oluyorlar neden bunlar şiddetle aştırmakla bir takım muamelelerle bu işi elde ediyorlar ve, ve muayenet ve felasifetül Yunan, Yunan felsefecileri ve iyi çokiyetil henud ve berahimetihim Yunan Jokaları ve brahmanları, putperestleri şüreka fitilkel umuri şu işlerde ortaktırlar. Yani onlarda da istilacı meseleler var. Bir takım acayip halleri var. Ama adamlarda şeriat, din, iman yok. Dolayısıyla alametün sıdkil ahval hallerin doğruluğun alameti muvaffakatuha lil ulumi şer'iyyeti şer'i ilimlere uygulamasıdır. Mal istinabi min irtica bil umuril muharremeti vel müştebiheti hem de şüpheli ve haram olan işlerden sakınmakla beraber. İkisi beraber olacak. Hem halleri şerata uyacak hem de şeriat yasak ettiği şeyden kaçmış olacak. Böylece onda hal zuhur ederse o hal şeriata uygulamış olur. Değilse istidraç oluyor. Şey, şeytani bir hal oluyor. Cenab-ı Hak şeytanlara da müsaade ediyor zaten imtihan için. Ve alem bil ki أن الرقص والسماع داخل في الحقة في ve واللعب. Hakikatta raks ve sema, name, devran etmek, dönüp kaleyana gelmek oyun oyuncağı dahildir. Ve kavlu teala şu ayet-i kerime İstanbul'da minen nasim men yeşteri level hadis. İnsanlardan bir takım kimseler var ki level hadisi satın alıyorlar. Bu ayet nazirün fi şe'nil meni anil gına. Gına çalgıdan men etmek hakkında gelmiştir. Kemal kale mücahit. Velezüvve tilmiz İbn Abbas. İbn Abbas tabiş olan İmam Mücahit tefsirini böyle açıklamış. Emin min kibari tabi'in. Hem de bu tabi'in büyüklerindendir. Emin min kibari tabi'in tabi büyüklerinden Endel murada olan bu zat Endel murada bil, billah bil hadis Lehvel hadisten murad el gına fil medarik. Medarik tefsirinde de Günahdır. Lehvel hadis sem, semru vel gına işte böyle namedir, haykırmadır. Lehvel hadis. Yani İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhuma yahlifani ennehu el gına. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud terkisi burada bahsedilen lehvel hadisin günah olduğuna hakkında yemin ederlerdi. Bu konuyu müzik bahsini işlemiş, işlemiştik. Aynı konuya temas ediyor. Gale Mücahit fi kavli Teala İmam Mücahit şu ayette diyor. El esnaf ellezine la eşhedûne zûre Zuhur yalan sözle şahit olmazlar. Ayet burada. ayak Ayakturunel gına. Gınaya, gınada hazır olmazlar. Çalgıda, namede hazır olmazlar diyor. Ve hukiye anil imamil huda Ebu Mansur Maturidi. imam Maturidi, Mansur Maturidi'den rivayet edilmiş. Men kâlelli kâri'i zamanina. Bu zamanki kurallar için birisi dese ahsente inde kıraatihi o kıraat ettiği anda nameyle, teganniyle yapan kıraatlar demek kastediyor. Çok güzel yaptın, çok iyi yaptın dese yükferu tekfir edilir. Kişi ve panet minhu imratü Onun hanım onda boş oluyor. Ve ahbetallahu külle hasenati. Bütün hasenatine onun mahveder diyor. Neden? Çünkü nameye hoş diyor. Yani name gına teganni yaptı ona hoş demiştir. Abi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak lazım fakat güzel okuyacağım deyip de harfleri, metni, tecvid kaydelerini bozarsa o zaman iş yani şarkı, name, makam şeyini aşırı gidip de hatten çıkarsa işte bu durum tehlikeli olmuş olur. O yüzden çok sakınmak lazım. Ve hukiye an Ebi Nasr Tebbusi anil kadi. Ve hukiye an e, evet. Ve hukiye an Ebi Nasr Tebbusi anil kadi. Zahureddin. El Khavarzemi. Bu zattan Ebu Nasr Tebbusi Zattan rivayet ediyor. Men semiyal gına minel muganni çalgıcıdan çalgıcıdan kim bir gına çalgı dinlerse ve gayrı ve çalgıcı olmayan kimselerden ev yara fiilen minel harami ya da başka bir haram işi görse de feyak feyahsünü zalike bu onu güzel görse bir itikadin inanarak e, bir gayri itikadin itikatsız buna güzel dese yasirü mürtetten diyor filhal o anda mürtet olur diyor. Ne kadar ağır, ne kadar zor iş. Binaen ala ennehu ebtele hükme şeriatı. Çünkü bu şeriatın hükmünü iptal etmiştir. Hemen eptale hükmü şeriatı fela yekunul müminen. İndel kül, küllü müştehidin. Bütün müştehitlere göre şeriat hükmünü iptal eden kişi mümin olamaz. La yakbulullah taatuhu. Allah da onun taatı kabul etmez. Ve ahbatallahu küllen senati. Cenab-ı Hakk'ın bütün iyiliklerini siler. Hazine Allah Subhanahu min zalike. El ayet ve hadisu ve rivayatul fıkhiyetu. Ayet-i kerimeler, fıkıh rivayetler fi hurmetil gına şarkının çalgının haram olduğunda meşrubat kesiretün cidden çok çok fazladır. Çok fazladır. Ala haddin öyle ki yeteazzeru eksauha onları saymamız imkansız. Ama hazi külleha bununla beraber lev evrede şahsun hadisen mensuhan bir şahıs çıkıp mensup bir hadis getirse yani ilk dönem yapılmış sonradan o kaldırılmış. Ev rivayeten şazeten ya da bir şahs rivayeti yani şarttan tutmayan şaz bir rivayet getirse fi ibahatil gına çalgının bu olmasında adam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Talal bedir okumuşlar diyor. Yok evinde cariye gelmiş acaba demize söylemiş diyor. Bunlar hep mensuktur veya cariyeler o zamanki sevmiş duyan kişiler çocuğun cariyelerin yaptığı bir iştir. Bir Müslüman hür bir kadının yaptığı iş değildir. Onu ona benzetmek kıyas mal farktır. Böyle bir rivayet getirse la yenba itibaruhu minu ondan ona itibar etmek doğru değildir. Fenü lem yefti fakihun fi vakti min evkat hiçbir vakitte bir fakih fetva vermemiştir. Bibahatil gına çalgının şarkının baba olmasıyla fetva vermemiştir. Lem yücevvizir raksa ve darbe bil ercülü. Ayaklarla vurmaya, raks etmeye, tevan etmeye kimse cevaz vermemiştir. Cemal ve meskun fi mültekatil imamil humam Ziyavuddin Şami. Bu zatın kitabında oluyor. Ve amel sofiyeti lese bir senedin fil hilli vel hürmeti. Sofiye'nin teröristlerin yaptığı işler haram helal olmakta mesnet değildir. Onlara dayanmaz. Ema yekfihim onlara yetmiyor mu? En nadirehum onların mazur görüyoruz. Ve la nelumhum onları lemmetmiyoruz. Ve nüfevvüzü emruhum ilallah subhanehu onların işini Allah'a ısmarlıyoruz. Yani hadi bakalım onlar bir şeye tabi olmuşlar. Onun fiilini taklit ederek şey yapıyorlar. Biz onları lanetlemiyoruz. Onların işini tamamen kalkıp da reddetmiyoruz ama fıkhi hükmü de söylüyoruz. Vel muteber huna kavlu İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Burada söz imamlarımızın Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in rahmetullah sözleridir. La amelü şibli Ebu Hasan'ın nuri. Yani bu tasavvuf ehlinin amelleri değildir. Kaccaleti sofiliyetül kasirun el Bugün diyor bu zamanda diyor nakıs sofiler yaptılar. Sema ve raksa sema ve raksı teveranı nami yaptılar. Dinehum dinleri ve milleti milletehum. Müstenedine ila ameli meşahib şeyhlerinin ameline dayanarak bu işi kendilerine dinlettiler. Tehazuhu taatuhum. Bunlar kendine taat yaptılar ve ibadetini ibadet yaptılar. Ulaikellezine tehazu dinehum lehum ve laiba. İşte bunlar dinlerini oyun, oyun önce edinenlerdir. Ve kad ulmen minir rivati sabikati. Geride söylediğimiz rivayetlerden anlaşıldı ki e, men istahsenen fiil harame kim bir haram şeyi güzel görürse kad harace min zümreti ehl İslam. İslam ehlinin zümresine çıkar. Ve sarı murtettin. Dolayısıyla feyen bagit teemmülü teemmül iyice düşmek lazım. Ama mağazayı konuşanatun tazim meclisler, sema ve raks. Raks ve sema çalgı türkü meclislerine tazim etmenin, değer, değer vermenin çirkinliği artık anlaşılması lazım. Fetekazuhu taaten ibadetin. Bilakis bunlar bunu ne yaptılar? Taat ve ibadet yaptılar. Lillahi Subhanu elhamdü vel minne Allah subhanahu hazretlerine hamdolsun, nimet olsun. Lem yebteli meşayihına bihazel emri. Bizim meşayihimizi Nakşi, Nakşi büyüklerini Cenab-ı Hak bu işle imtihan etmedi. Böyle bir belayla belandırmadı. Halasu emsalinel mukallidine. Bizim gibi mukallitleri de onlar taklit eden kimseleri de kurtardı. Min taklidi hazel emri. Bu gibi bir şey etmekten bizi Cenab-ı Hak kurtarmış oldu. Yani demek istiyor ki bizim meşayihimizde böyle bir şey olmuş olsaydı biz de kör kör onlara tabi olsaydık ne yapacaktık? Meşru olmayan bir şey taklitimiz olacaktık. O yüzden elhamdülillah bu yolu baştan söyledi. Sünnesine ittiba üzere konmuştur. Bidatlardan sakınmak üzere kurulmuştur. İşte Nakşi yolunu, İmam Hazretleri'nin, Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolunu iyi anlayalım. Bu yolda bidat bulunmaz bidat bu yola girmez. Zarur meselelerde, bir takım meselelerde, bazı şeylerde zarur olan durumlarda fetva bakılır. Fetvaya bakılarak fetvaya gidilir. Ulema fetvasına gidilir. Yoksa tarikatta ben halim budur, vecdim, buluşum, kerametim, zuhuratım budur. Şerata muhalif bir şey sokulmaz. Böyle bir şey bu tarikatta makbul değildir. Görülen rüyalar, zuhuratlar hepsi şerata uygulaması lazım. Değilse alınmaz, kabul edilmez. Yani bir insan kabir azabını görse rüyasında anası babası azap oluyormuş. Bu kabul edilir. Çünkü kabir azabı haktır. Ne denir ona? Anan baban için bir iyilik yap. Bir hayır işte ki onlara yardım olsun, şey olsun. Ya e ama kendini görmüş cennette uçuyor. Ne demek? Ben cennetliyim tamam her şeyi bırak demek değildir. Çalışırsan, ibadetlerini güzel yaparsan, amellerini düzeltirsen o gördüğün makama gidebilirsin. Bir insan kendini rüyasına sultan olmuş görse uyanınca sultan olmaz. Ama kendisinde sultan olmak bakımından bir kabiliyet vardır. O kabiliyeti işletebilirse o zaman belki de sultan olabilir. İşte budur yani. Mesele budur. Yani haller, hareketler, zikirler, manevi çalışmalar şeriata, Kur'an'a, sünnete, fetvaya uyması lazım. Bu tarikat budur arkadaşlar. Buna başka türlü sokmak, dil uzatmak caiz değildir. İftira olur. Bu işin içindeyiz biz senelerdir okuduğumuz kitaplar bize sürekli farz, vacip, sünnet, müstahap edip haramdan, mekruhtan, şüpheliden sakınmayı tembih ediyor. Yani efal mükellefini te tembih ediyor. Ehl-i sünnet itikadından sonra efal mükellefine dikkat etmek lazım. İlimle, zikirle bir arada her iki tarafı yürüterek insanlara faydalı olmak lazımdır. Tasavvufu yanlış yöne çekmenin bir manası yoktur. Raksla, teveranla, kafaya külah giyerek, eline tefi alarak eğilip kalkarak sallanarak zikir olmaz. Bunlar zaten Ebu Suud Hazretleri'nin fetvasında vardır. Böyleleri tedip edilir. O işten men edilirler. O yüzden Ebu Suud Hazretleri'ne tarikat düşman demişler. Neden? Bazı sapık insanları men ettiği için. Öyle değil. Şeriatın korunması şarttır. Dinimizin sünnetinin korunması şarttır. Herkes bunda ortaktır. Bütün Müslümanlar dini, sünnetini korumaya mecburdur. Eğer sünnet itikadını koruyabilirsek insanları uyandırmış oluruz. Adam el sünnetin aleyhine konuşuyor. Bidatı yayıyor. Ashab-ı kiramın Hazreti Muaviye'ne döneti uzatıyor. Şii görüşlerini, harici görüşlerini, Vehhabi görüşlerini yaymaya çalışıyor. Hala da Müslümanlar kardeştir. Beraberiz, ittifaklıyız. Temenni bir manası yok. Onlar bizi alttan alttan uyuyorlar. Biz uyuyoruz. İnşallah bu Allah dostlarının anladığı gibi anlamaya çalışırsak Cenab-ı Hak onların fitnesini def eder. Allah Teala uyandırsın tekrar bütün insanlığa nur olup insanların hidayetine bizleri vesile etsin. Velhamdülillah.